Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgador i el de Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la eh, nostra web www.la977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui és on teniu més esperança que encert el València? En les entrades o en les eixides? És la pregunta que vos fem en la nit d'avui. Vos en recordes també la pregunta. On teniu més esperança que treballa amb èxit el València? En les entrades o en les eixides? És la pregunta que estem fent en el Arraba esports 97 nit en la nit en el dia d'avui. I abans d'arrencar, sobretot, volem enviar des d'esta ràdio, des d'esta redacció, una forta abraçada a tota la gent que està patint i que està lluitant contra els incendis forestals en els termes de Bolbaite, de Txella i de Terrateig. A tots ells, molta força, molt d'ànim, i si un ratet de ràdio pues, es pot ajudar, millor que millor, però sobretot molta força i molt d'ànim per a lluitar i perquè estan patint això, això lacra dels incendis forestals que cada any eh, pues, eh, eh, sol assolir la comunitat eh, valenciana. Esperem que estiguen pronte controlats. No massa coses són les que passen en el València, no anem a enganyar-vos. La realitat és que les notícies venen més des de fora que des de dins, com ve habitual tenint en compte l'hermetisme eh, eh, al qual ens té acostumats el València Club de Futbol a l'hora de treballar, que diuen que és la millor manera per a treballar d'un club, la de l'hermetisme i la de que no es filtra absolutament res. Això sí, que eh, conforme el València va parlant amb, amb, amb altres clubs i aquests clubs no són tan hermètics i per tant és normal que els primers jocs són i si no es vagin sent sempre més des de fora que des de dins eh, eh, podríem dir que a hores d'ara no hi ha pràcticament res descartat a excepció de Cherisev que ja és jugador del Villarreal i quasi podríem dir a excepció del cas de Gustavo Gómez que no se dona per tancat completament, però bueno, està molt en consonància en que el jugador paraguaià pretés en el seu moment per el València Cui de Futbol eh, vaja a recalar en Turquia. No està tancada l'operació, però sí que n'hi ha la possibilitat, en efecte, com vos deia abans, de que el jugador poguera eh, anar cap a, cap a Turquia. De qualsevol manera, el València continua treballant tant en les sentades com en les eixides. Per això vos feim la pregunta. Per aquesta setmana hem parlat molt d'entrades hem parlat de Kostic, ara ah, després parlarem d'ell, hem parlat de Diaguarà, ara és la notícia d'apertura del nostre programa, la de Diaguarà, i ara vos, després vos contarem per què. Hem parlat de Gustavo Gómez, eh, però s'ha parlat molt poquet de les eixides. Eh, tan sols, eh, avui els companys de Superdeporte parlen que Barragán també està en la llista negra i que si pots li trobarà acomodament, no serà fàcil. I també eh, hem parlat d'aquesta notícia que hi ha en Sevilla sobre l'oferiment eh, cap al conjunt hispalenc del porter de Diego Alves. El que passa és que en el Sevilla ara està tot paralitzat a l'espera de que doni el vistiplau a les coses el nou entrenador que avui ha sigut confirmat de manera oficial que no és un altre que un que va sonar per al València com és Jorge Sampaoli. Però de qualsevol manera eh, ens dona la impressió de que el València ha de tindre alguna cosa molt avançada quan no se filtra res eh, al voltant de Camp Nou, perquè això sí que és el València, eh, d'on té que manar la informació, a, a l'hora de eixir. I a l'hora d'eixir és evident que s'ha treballat molt de València perquè té molt per a treballar, perquè a més és la porta d'entrada als nous fitxatges i per tant, probablement fins que el València no puga donar així d'algun jugador el València no va poder donar entrada a alguns altres futbolistes que té a punt de caramel i sembla que en aquesta situació, per exemple està el cas de Kostic, del Serbi de Filip Kostic, del jugador que prové de l'Estudgar, amb el qual hi ha un acord total a nivell València-jugador i que està la cosa prou avançada amb els alemanys. Que el València, a més, ho vol tancar quant abans però que aquests acords no van a poder ser plasmats, no van a, poder ser rubricats mentre el València Club de Futbol eh, no tinguen la constància de rebaixar el tope del fair play que marquen la quantitat de fitxes altes que a hores d'ara paga el València de Futbol. Per això vos diem que quan el València està manejant-se en les entrades, a banda de que és, eh, lògicament, el, la feina i la tasca de Suso García Pitats, eh, més enllà d'això, és perquè molt probablement tinga ja alguna cosa molt mirada per a començar a alleugerir fitxes, que és ara, ara per ara el major principal eh, quebradero de cap major trencacaps que té el conjunt de Mestalla en aquests moments. Si el València és capaç d'allotgerir nòmines, probablement en qüestió d'hores va uh, a anunciar l'arribada de futbolistes, però com vos diem, el València no està parat, el València continua manejant-se, ja després anem a parlar d'algunes informacions que dia vinculades a algun futbolista que semblava pràcticament descartat, però que ara vos contarem, que no ho és tant. 11 i 37, com sempre, és moment d'arrencar, és moment de començar el nostre programa des de l'àlbum que conté l'actualitat i que en el nostre cas sempre té cinc imatges que són les nostres cinc fotos. Tornarà la càrrega. En Itàlia apunten que el València no dona per tancada la via Diaguarà. La voluntat del futbolista de vint de la Lliga és el principal aval blanc i negre. El Barça vol col·locar un descart. Es tracta d'Alesson, a qui li queda un any de contracte i a qui Luis Enrique ja li ha comunitat que, que, perdó, que no compta amb ell. Frenada la revalorització, tot i el gol en l'encontre inicial, Wim Mustafi no ha jugat en l'empat a 0 entre Alemanya i Polònia. El canvi de marca ja és oficial. Avui s'ha presentat oficialment Macron com a nou sponsor tècnic del Llevant Esportiva en detriment de la nord-americana Nike. condiciones ajustades de Valencia Bàsquet que ofrecen la renovación de contrato a Pedro Martínez pero por una sola campaña, pero a banda, John Stefanson ha qualificat la temporada como a Molbona pero però un fluix periodo intermit Sí, hemos, hemos hecho una, una, temporada muy buena, eh, en principio especialmente y al final, pero como he dicho antes, a menos febrero, creo que hemos, hemos hecho una un gran temporada. Les 11 de la nit i 39 minuts eh, fem una pausa per a la publicitat i en tornar d'ella comencem per parlar d'un nom que encara, com us acabem de donar en les fotos, no està tancat del tot. Ojo al tema d'Iaguarà, perquè pot haver intentona en les pròximes dates. 11.39, pausa per a la publi i tornem de seguida. Així, a Esports 97 i la 97.7 Ràdio, fins a la una de la matinada. Esto a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el palco casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. En Aferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades desde su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 11 de la nit y 40 minutos Si recordeu, el dimarts el Valencia feia la primera intentona per contractar Madú Diaguará el mixcampista del Bologna, y se va a tomar la una negativa del conjunto Italia I Ixa negativa respon fonamentalment a que el València no arribava a la quantitat de diners que demana el Bologna i hi ha una segona situació, que és que el Bologna intentarà sempre transferir Diaguarà a un club italià abans que al València perquè si el jugador no és d'Itàlia en la transferència, el Bologna s'estalvia tindre que pagar-li un 20% del traspàs al San a San Marino, que és l'equip on jugava abans Diaguarà però no està tancada la porta per al València. És cert que en les pròximes hores va haver una reunió entre la Roma i el Bologna. Sembla que la Roma, que estava en la pole, tampoc oferís tot el que vol el Bologna i, a més, el jugador, que és la gran base per al València Club de Futbol, vol jugar la temporada vinent en la Lliga Espanyola. Ixa és la gran base que té el València i per on va intentar novament Suso García Pitarch, avui que els companys de Superdeporte parlaven parlaven d'una nova intentona en 48 hores, per ahir va intentar el València Club de Futbol reactivar esta operació, la de Madú Diaguarà. Com dèiem, és cert que el Bologna vol transferir-lo a Itàlia perquè s'estalviaria el 20% que tindria que pagar-li al conjunt del San Marino, que és on estava Diaguarà, però també és cert que el futbolista ha mostrat la seva predisposició per a vint de la Lliga Espanyola i per ahir és d'on, d'Ixe Firis d'on va tirar el València i més concretament Suso García Pitas també molt probablement en les pròximes eh, dates. Amb tot això, este és un dels primers noms que duguem així, a la portada del nostre programa, però no és l'únic. Eh, anem a fer un xicot alt en el camí perquè tenim ja la comunicació preparada. Sabeu que el València ha comunicat eh, que té la intenció de rec pescar el jugador cedit en el Córdoba, Nando, per a eh, fer la pretemporada amb el València Club de Futbol. I molta gent està preguntant-se, bueno, i este Nando, qui és, com és, de què juga, jo no l'he vist pues jo crec que millor que ningú ens pot atendre l'entrenador que li ha donat confiança i que l'ha fet eh, rendir bé en la segona divisió. És València, és amic de la casa i li diuen José Luis Soltra. José Luis Soltra, què tal? Molt bona nit. Hola Manolo, què tal? Bona nit. Eh, encantat que estigues eh, així en la sintonia d'Esports 97 nit. Què tal? Imagina que dies de descans, José Luis. Bueno, relatiu, relatiu. <laughs> El diumenge acabarem, eh, no acabarem tot lo que ens hauria agradat, però molt orgullós de, de lo que ha fet l'equip i de la temporada que, que he pogut eh, abastar i després eh, d'entrenes sí que tinc vacances, però un entrenador no descansa mai, tenim uh -huh. que preparar el nou projecte, la plantilla, eh, eh, un poquet eh, pues, parlar en el, eh, la planificació, en el, en el president, en el director esportiu, pues, el preparador físic i a parlar de, dels entrenes per l'any que ve, pues, un poquet eh, anar planificant tot i després encara i tot, eh, no sé si encara no ha acabat el, el col·legi, per tant, fins a que no acaben pues, doncs, no anirem cap a València i no podrem pues, doncs, descansar del, del tot, que jo per mi vacances són estar en la platja i poquet, <laughs> eh, me, me, més tranquil de lo que puc estar ara. No, però, eh? però, però, a veure, me sembla estrany que tu, coneguent eh, que pugues, encara que estigues en la platja, estobat, en, en prenent el sol, me sembla complicat pensar que José Luis Solta desconnecte del futbol. Imposible, Manolo, imposible, ya te di pero no José Luis Solta, yo creo que cap entrenador o cabe, sobre todo si estás en, en activo si no tienes una, eh, entre cometes, una preocupación, una ocupación pues, eh, yo creo que más desconectes Porque siempre ni algún evento eh, en este caso pues, eh, la Copa América o la Eurocopa, eh, que, evidentemente que, evidentment siempre pendent, parles en algún, y mai desconectes del todo, pero si damunt estás, como es el meu caso, en, encontrar para la que ve, pues siempre tienes que hablar de Chuao, siempre tienes que hablar de, algo de la pretemporada, de algo, pero lo tanto esto tota la raó que desconectar. Bueno, ya me diu la meva dona més que, que, que, no, que no es pot desconnectar. Eh? Correcte. Bueno, José Luis, eh, més enllà de eh, eh la bona, porque es cert que, que no conseguí las l'ascens que probablemente era objetivo del Córdoba, Barcelona, però s'ha quedat molt, molt a propet. Eh, que queria també per a, per a preguntar-te eh, per un futbolista que apunta tot apunta a que enguany va ser cridat a fer almenys la pretemporada en el primer equip i que l'has tingut tu jugant tant tu eh, en el Córdoba, que és Nando. Nando García, que ha completat eh, eh una molt bona temporada, un molt bon any amb el Córdoba, eh, ha acabat jugant 36 partits oficials, 34 de Lliga i 2 en el, en el playoff. off i que tot apunta, com dèiem, que va fer la pretemporada en el, en el primer equip. Eh, primer, fes-nos una radiografia eh, per a la gent que no puga conèixer. Què tal és Nando? Bueno, primer és, és molt bon xic. Eh? Jo crec que això, mm. eh, encara que la gent el que vol és saber eh, els aspectes futbolístics, però jo crec que és tan important com, com els aspectes futbolístics el tema personal i és un xic que, que cau bé perquè, sincerament, i ara farà un poc de gràcia, està un poquet empanat, <laughs> però per, propi de l'edat més que una altra cosa, però però dins d'aquest empanament eh, ell no té maldat, és bon tio, cau bé al vestidor, és professional, es cuida, eh, i per tant jo crec que això ja és important. Després en l'aspecte eh, deportiu, nosaltres, eh, per mi ha sigut una sorpresa agradable, Uh -huh. Ell va vindre un poquet una sessió, m'havien parlat, jo no el coneixia personalment, i m'havien parlat molt bé, molt bé d'ell, de, de, les referències eren immillorables, i després s'ha corroborat perquè és un xor molt ràpid, eh, molt potent, molt fort, eh, és banda dreta, Eh, jo l'he utilitzat sempre banda dreta ofensiu perquè ell té molt de desequilibri, molt d'encare, molt, eh, desbordament, eh, mm. és molt habilidós en l'1 contra 1, pot ir per dins i per fora, pot jugar-te inclús en l'esquerra, encara que jo crec que on juga bé és en la dreta. No té massa gol, però sí, com te dic, eh, té l'últim passe perquè s'entra bé, perquè arriba a línia de fons i la fica bé darrere, i després té treball. Eh, jo, jo la sensació que tinc i el que mos comenten, i a mi m'ha passat per el cap, però no ho ha arribat a fer, mm. és que ell podria ser un poquet un, un lateral d'estos ofensius, com va, ser, com va fer el València en el seu moment, de, de, de un poquet reubicar a, a Jordi Alba de, que jugava per davant i va acabar sent o és un dels millors laterals de, del món internacional, titular sí, sí. en Espanya, campiona del món, pues, Nando, jo no dic que vaig arribar a tot això, però que té condicions, això és lo fonamental, i que el València jo crec que un poc és la idea, per lo que ens han comentat, perquè a mi m'agradaria tornar a contar en ell, i mm. m'han dit que és molt difícil perquè precisament segurament farà la, la pretemporada en el, en el València, perquè el València compta en ell, i jo m'alegre per ell i m'alegre pel València perquè sí que és de veres que tant d'interior o d'extrem com de Eh, lateral, eh, lateral tendrían que reciclarlo, enseñarle conceptos defensius, aplicar-lo molt, que pues, bueno, jo crec que té coses que segur que, que té que millorar, com, com te dia abans, Manolo, perquè és un poquet eh, empanat i tens que centrar-lo un poquet. Eh, en aquest sentit, si aconsegueixen eh, eh, centrar-lo, les condicions les té i és un jugador que, que té un potencial brutal i que jo crec que el València és, és una bona incorporació la que fa. Eh? Me dius tu que eh, en guany eh, eh Vallateva Disciplina ha jugat d'interior dretà, no? Sí, ell, ell eh, te dic que en l'inici, quan tu fas una planificació, una plantilla, parles un poquet de... Bueno, pues qui... I nosaltres havíem firmat a, a Pedro Ríos en aquesta posició, que l'havia tingut l'any passat jo en el Recre, i va ser una recomanació mm -hmm. eh, eh, personal, i, i que estava cridat a ser protagonista, que després ha sigut molt protagonista també, ha jugat molt, al final inclús han jugat, eh, s'han alternat banda dreta, banda esquerra, els dos, i han jugat molt, entre els dos i Fidel s'han alternat en les dues bandes. Ell va començar molt bé, molt bé, molt bé la pretemporada, molt fort, mos va, quan va vindre ens va sorprendre a tots aquesta velocitat, aquest desequilibri, com dic, aquest eh, eh encarament a, als defenses contraris i tal, i vas començar la, la lliga Eh, eh, eh, jugant molts partits i de titular. Després va tindre un xicote baixó, també alguna molèstia i de més, eh, però després sempre ha sigut un jugador que ha vingut sempre, que ha participat en aquesta estendeta, que, que, que com t'he dit, ens ha donat eh, moltíssim, tantíssim de, de la banqueta com ixint d'inici, perquè ell, eh, com t'he eh, comentat, té molt de potencial. Bueno, pues, eh, te deia, però ell és eh, de, eh, natural de, de, de joc de cames, esquerra o és dreta? No, no, es del padre, verdad. Él él es la seva posición natural, si tú a él le preguntes de qué te va a decir estrendreta o, lo que es eh, interior dreta, pero eh, en un 4-4-2 es el extrem dreta, el, que chupa per banda dreta ofensivo ofensivo. Esa la segunda eh, demarcación y ella es de dreta. Lo que pasa es que el en encara te puede ir por la que, que la, la, también La, la, domina también no, no tan con la, con la dreta, pero que, que realmente él te es en los dos cames, pero evidentemente ella es de, dreta. Mm, que puede acusar él el cambio de estar en segona, almenys comenzar a entrenar Arenas en la primera plantilla? No, ell és un tio que, que ho deu de portar per dins, però que és molt tranquil. Uh -huh. Ell ha jugat, ha jugat el, el, el playoff, eh, la pressió que teníem en, eh, en totes les circumstàncies i, i ha jugat eh, Es dos de inicio y en el dos ha donat un... Ja que no, no, yo creo que él no... Pero el seu carácter es molt tranquil y yo creo que, que no. Evidentemente eh, evidentment el Xac que va a un puesto que para él es importante, important, que se está pues, un poquete entre cometes, el, el seu futur. Evidentment, si no tinguera opción de quedarse, él tendría... moltes ofertes, de segona tots el voldríem i de primera podria tindre alguna. Eh, ell pot acusar més, per mi, el, el canvi de posició de demarcació si finalment eh, eh, el volen provar com a lateral més que com a extrem. Eh, però, però també t'he dit que, que si aconsegueixen explicar-li... Ell és un xic receptiu, és un xic que que com t'he dit, té aquestes condicions i té aquest potencial i que t'ho pot fer, eh, te pot fer bé, perquè a més té molta, molta força, és molt, molt potent, les pilotes dividides se les solen dur, de cap va prou bé per, ser, per ser no ser molt, molt alt i, i, i bueno, encara que és molt ofensiu, si el recicles i li fiques aquesta idea, evidentment podem estar parlant de, de, en el futur un grandíssim lateral. Eh, de, jo sempre dic el mateix, Juan Fran, eh, que ara és el titular de la selecció espanyola, en l'inici també era... És, era que evident, com, sí, clar. Con, con Jordi Alba, uh -huh. o mhm. sea, que són dos jugadors i al final, pues, eh, però s'han aplicat molt en el treball defensiu. Jo crec que Nando, Astrem també pot jugar, però estem parlant ja de primera divisió i ahir pues, eh, en el desbordament i tot això pues, podria tindre alguna dificultat més. Eh, si el reciclen i ell es, es clava bé eh, es concentra bé, de, t'ho pot fer també molt bé de, de lateral. Jo et dic que ho ha pensat en alguna vegada, no ho ha arribat a fer, però sí que ho ha, ho ha pensat de que ho podria, ho podria fer perquè condicions, torna a repetir, que sí que té. M'estàs parlant molt, molt del seu caràcter, te pregunte, a, eh, a nivell d'assumir eh, reptes, perquè no sé si un jugador eh, jove com ell pot també eh, acusar una miqueta al fet de sentir-se eh, a prova, sentir-se baix la pressió d'estar fent com, com una mena de càsting. I és que quan va vindre, jo som molt clar sempre mm. parlant, eh, Manolo, i ell quan va vindre jo també li vaig dir, mira, eh, tu vienes a, a, tu vens a guanyar-te el puesto, vens a... eres un més, però, però evidentment no partis en les mateixes condicions perquè te conec menys, ho tens que guanyar, tens que demostrar. Eh, I de fet, eh, eh, per almenys els 8 o 10 primers partits va jugar ell perquè va estar immens i quan vas, la primera vegada que, que el vas deixar a la banqueta eh, li vas dir, igual que t'ha ficat perquè t'ho has guanyat, ara crec que n'hi ha jugadors que estan millor i tens que tornar a guanyar teu Mm. Entonces, eh, i, i ell ha tingut la capacitat d'esforç de, de, de demostrar-me que volia jugar i ha tornat acabant eh, jugant. De, de fet, com te dic, la promoció, els partits més importants, els ha jugat els dos. Eh, de, d'inici els dos i, i pràcticament sencer els dos. Sí. En, en quant a característiques de futbolista, és més un jugador físic o és més un jugador tècnic, José Luis? Pues és una mescla, perquè ell, ell físicament és, és molt fort, uh mhm. -huh. molt fort, eh, no és molt, molt, molt alt, no té massa, però és ample, és, és de bona musculatura, és molt ràpid, que jo crec que té, té lo que jo crec que la qualitat a nivell físic fonamental, eh, fonamental en el futbol és la velocitat, i ell la té, eh, és potent, eh, dins d'aquesta velocitat també l'aguanta en distàncies un poc més llargues, i per tant eh, jo crec que és un jugador que físicament té, té moltes condicions, però és que tècnicament és un jugador, eh, eh, es eh, quedaria flipat, ell en el, en el 1 contra 1 fa coses que a vegades dius, uf, obres la boca i dius, hòstia, que, que, que com s'ha passat el valor d'una cama a l'altra, eh, per darrere, per, per, fa coses de, de, de es impresionante. Eh, después se aprofita menos de lo que, de lo que te eh, que es lo que le falta, eh, tiene mes convencimiento intentar un mes eh, pues no todos son maravillosos, yo yo ahora cuando se mira, es un potencial brutal, tienes que aprofitarlo, tienes que centrarte a veces pues, eh, pues eso es muy tranquilo tranquil, un tío que, que, que, que el chile si te mira con si no fuera en la, historia que, que un día, pues, eh, eh día de partida y a lo mejor mm, vais a sin tard y i el tens que avisar y dios pero, o sea, que, que, es día de partida pues, no, es eh, que creía que era sin la, situación, <laughs> ¿sabes? O sea, el típico que, que, que li, O sea, que ni a ya prima pero que que polir vamos. Correcte. A mí me dio un amic mm. que de ahí de Valencia, cuando vas eh, hablar en él me dia, mira, es eh, un chico brutal, pero dile que deje de desayunar Valium. O sea que, eh, para que te hagas una idea, Manolo, eh, de, qué carácter te Para eso te te te tu, el reptes, El reptes él no, no, no, portará portara perfora desde luego, no, no, se, no se fica nervioso Mike. Eh? Uh -huh. eh, I a més de tot això, José Luis, eh, eh el que m'estàs dient, el que m'estàs comentant, per la projecció que tu li has vist, eh, me, dona, me dona la sensació que tampoc t'estranya tant que el València perquè eh, molta gent diu, bueno, és un cedit però que estava en segona i van a quedar a fer la pretemporada en el primer equip. No t'estranya gens el que me dius que el València s'ha fixat en la progressió de, de Nando. A mí no me, no me extraña. Yo creo que eh, las políticas de de un club Creo que son para casos como estos. Tú cuanta anando el sedices y no te desfas ellos ellos porque liberas ese potencial. Después, eh, eh, el sedices es y si en equipo equipo la crees que es importante, importante es para eh, pues un me pues eso te protagonisme y y llora y y en una categoría superior. Y en ese aspecto jo crec que la sessió del València ha sigut molt bona i tots hem, sigut beneficiats. Eh, el Córdoba, el mateix jugador, i ara se beneficiarà, si de vol, el, el València també, perquè va un jugador més fet, que ha jugat en una categoria que no és la segona B on està el filial, sinó és la segona divisió, en un equip en exigència, en, en pressió, per tant ell això li ha vingut molt bé segur i jo crec que el valencià quan el crida és perquè li veu aquestes condicions i potencial i ja te dic, no sé si el voldrà per extrem o lateral, això no ho tinc confirmat, però tampoc una cosa com l'altra tindrà que, que centrar-lo i que ell eh, aprofitarà aquest potencial que té. Li vas a donar, més enllà lo que ja m'has comentat, li vas a donar algun consell en especial? Perquè és que fer una pretemporada en un primer equip de l'exigència del València no, no va ser fàcil, però molt bona temporada que el Xicón està fet en, en vosaltres. No, li vas dir el mateix que li vas dir el dia que va venir així, que quan havia vingut així... <laughs> Això per, per supost, que aprofite l'oportunitat, uh mhm. -huh. segon, i tercer, que siga ell. Ell quan ha vingut així és perquè ha, ha demostrat, eh, el director esportiu el coneixia, el València mos va o el de así va a cridar allí, el Valencia va a dir que sí, que tal que cual, però, però jo coneixia com a dit, ja reconegut un poc menys, però, però quan va vindre és perquè ja havia fet mèrits pa, pa vindre. Eh, ara, quan va al València és perquè ha fet mèrits pa anar. Entonces, el que ha fet així és el que té que fer allí eh, i inclús un poc millor, pues, esforçar-se, centrar-se, no fer ninguna bobà ni ninguna tonteria i, i, i donar-ho tot i després ser ell mateix. Si ell vol fer coses que no li corresponen, segurament serà una ruïna. Si, fa, si fa coses que sap fer i que pot fer, pues, eh, eh, probablement tindrà opcions de, de quedar-se a la partida del València. Per, per a que la gent no tinga una mala intenció o una mala interpretació de les paraules de José Luis Oltra, és simplement l'edat, vull dir, ni és problemàtic, ni és indisciplinat, no, no, no, és, no. és simplement que té 22 tacos, 21 per 22 tacos, i, i n'hi ha que polir una miqueta, n'hi ha que petar una miqueta. Correcto, por favor, yo creo que, que no, no, al contrario, es un que no?, a ese persona, no, no, no, no, no un problema, el en el vestidor, el míster, eh, la Chen en ese sentido es eh, mm. espectacular, un profesional eh, íntegro, es és eh, Intachable, vamos. intachable, mm. intachable, en les coses pròpies, com tu dius, de, de l'edat, de, de, de, de pues, això, 22 anys, i que moltes coses encara no t'adones d'on estàs, eh? però que, que, que jo tiré la vista un poquet endarrere i també pensé, hòstia, jo amb 22 anys era un pipiolo que no m'enterava de res, no? Eixa, o sigui, és la història, eixa la història. José Luis, pues, eh, desitjar-te tota la sort del món per a la propera temporada i en la planificació que estàs fent i agrair-te moltíssim que has estat amb nosaltres en Esports 97 nit i la radiografia que ens has fet de, de Nando per a la gent que no el puga conèixer Fletcher, ara segur que ja té una millor visió i més ampla de que este futbolista que ha estat amb tu aquesta temporada i que va repescar el València. Molt bé, Manolo, un plaer estar en tu com sempre. Gràcies. A José Luis Solta, que s'ha fet una radiografia perfecta, una dissecció perfecta de Nando, del jugador que el va incorporar al València i que probablement, com el mateix Solta ens ha dit, l'intenten reconvertir a lateral. Un intent més de reconversió, com li va eixir al València, per exemple, en el cas de, de Jordi Alba, eh, entre d'altres. Sala Folgado, ¿qué tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, ni ha que hablar. <coughs> en Inglaterra, a ir de matí, parlaven de d'André Gómez. En Inglaterra, avui de matí, parlen de d'André Gómez. ¿Por qué? Porque, al igual que que el Valencia no baixa els braços en el tema de mm, Diaguarà, el Chelsea tampoc els baixa en el tema de Kostic, Salva, eh, perdó, d'André, mm. on estima que per algo més de 50 milions d'euros el jugador pot eixir, per tant, el United ja no està a soles en la carrera per André Gómez, el qual pot afavorir els interessos del València. Sí, bueno, és una evidència, Manolo. Ahir eh, ho explicàvem en el programa, en la primera mitjana informativa i posteriorment en, en tertúlia que el missatge que Iro València li envia al, al mercat no? de, de, de nòvies que té actualment André Gómez és que 40 quilos no val André, sinó que el València volia una xifra eh, superior. A partir d'ahir, bueno, pues en, en Anglaterra ja tenen clar que han d'ofertar més de 40 quilos per a tractar d'emportar-se André Gómez. Ho sabia el, el United, que encara no ha ofertat, ojo a la primera oferta del United, que encara no ha arribat, però que en breu pues, eh, hi serà i arribarà, però a partir d'ara també la, la coneix el, també coneix el Chelsea les intencions del, del València, que és una xifra per damunt del 40, dels 45 euros. És a dir, ahir el València, i ho comentàrem en el programa, li diu al mercat que André no és per una xifra que estigui al voltant dels 40, però no declara el futbolista intransferible, perquè el València no pot de declarar, desgraciadament, intransferible al, al futbolista. A partir d'ahir, bueno, pues el United està preparant la seva oferta, insistís, no ha arribat, però va arribar, uh mhm. -huh. però en el Chelsea, Manolo, després de sondejar el, el entorn del futbolista, que evidentment és eh, Mendes, són sabedors de que l'oferta pues, ha d'estar a prop dels 50 quilos, si no, no, no, no podran emportar-se a, André. Perfecte, com que sembla que després de la tertúlia parlarem després de, de Kostic, del mm. jugador serbi que també està la cosa, com diria aquell... A punt de caramelo. Eh, Rondant el Colomer. Pues eh, 12 i un minut és moment d'obrir la fulla de l'euro. perquè demà juga Espanya davant de Turquia el segon partit ha entrenat en el dia d'avui el combinat de Vicente del Bosque, Salva sí. sembla que pot haver-ne un canvi com a molt estan dubtes és qui podria entrar Coque però sembla que la resta van ser els mateixos que guanyaren una 0 a Txèquia Sí, ja, ja es venia a parlar Manolo de, de, de l'únic canvi que podia reflectir la formació de Vicente del, del Bosque que caiguera Cesc de l'11 inicial i que entrarà Coque a partir d'ahir la resta del, de la formació seria la mateixa, el que vol dir que Tejé en porteria, Juan Fran Piqué, Ramos Salva en defensa, Busquets, Coque, Iniesta en el mig del camp, Silva, Nolito i Morata en eh, atac. Esta seria la formació del Bosque amb només un canvi. Un del Bosque, Manolo, que ha parla avui, que ha fet la seva roda de premsa prèvia al duel que li espera demà a Espanya davant Turquia a les 9 de la nit del Bosque, que, eh, al igual que va a fer otro a España en el seu primer de esta Eurocopa mm, ha garantit que España, el seu combinado la seva selección, va a tratar de dominar el partido? Bueno, yo creo que hay que desconfiar del contrario, siempre hay que pensar en lo peor y ojalá nosotros pudiéramos llevar la iniciativa, ojalá pudiéramos jugar en el campo del contrario, pero Turquía es una gran selección y bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado y sobre todo, sobre todo, no confundirnos o que no nos confunda el partido pasado. Efectivament, parlava del Bosque, Manolo, de que no els confundisca el partit eh, passat. Lo que vol del Bosque també és controlar l'eufòria en el vestidor després de la llau de l'Ochis que han eh, escoltat els seus futbolistes després del xoc que van exhibir en, el, en la primera jornada d'esta de, Eurocopa. Bueno, si me miras la cara no creo que sea un exceso de euforia por mi parte. Intentaré trasladársela a los jugadores, que cada partido es distinto uno a otro. Como deportista debemos de ser eh, tener la mayor humildad posible si queremos hacer algo. ¿eh? Solo el, prepotente, el que se cree que es muy bueno y luego hay que tener mucho cuidado. El fútbol perjudica o daña a aquel que se cree mejor. <laughs> Eso es un un recaeta Cristiano Ronaldo, ¿eh? Efectivament, el futbol perjudica o danya a qui es creu millor. Del Bosque, a parla de d'Iniesta. No ha rebut el seu reconeixement de UEFA esta setmana perquè ha sigut exclòs sorprenentment de l'11 inicial de la UEFA, on precisament estava eh, Cristiano Ronaldo, que va estar uh -huh. fatal en el primer partit de Portugal, però del Bosque ha reconegut que bueno, Iniesta, encara que no tinga el reconeixement de la UEFA, té el reconeixement del vestidor. Lo más importante es que Andrés o, o todos los jugadores nuestros tengan la estima de sus propios compañeros, eso es lo que más vale ni un balón de oro vale tanto como la estima de tu propio vestuario. I a més, en el dia d'avui, si partís era demà a les 9 de la nit, en el dia d'avui, Anglaterra 2, Gales 1, començava marcant Bale per a Gales, Bardi, que per fi ha jugat i ha marcat, i Starridge en el descompte li donaven la victòria a Anglaterra, Ucraïna 0, Irlanda del Nord 2, Macaulay McGinn, i Alemanya 0, Polònia 0. Pablo Oliva, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. I això han sigut els tres partits d'avui. Eh, prou avorridets, eh, eh, diria que els tres. L'únic destacable és la eh, granissada, que, la pedra que ha caigut en el, eh, Irlanda del Nord-Ucraïna i que a la fi Irlanda del Nord s'ha dut el partit. Sí, y además de, de manera merecida. Yo hablaba justo de, de, de la victoria del otro día de Gales en el partido contra Eslovaquia y hablaba de que no me gusta la propuesta que tiene la selección de Gales y hoy, para mi gusto, eh, ha ganado bien Inglaterra y, de manera justa. Y hemos visto una selección de Irlanda del Norte que tiene pocos recursos, como puede ser el ejemplo de Gales, pero los aprovecha e intenta hacer un fútbol, eh, digamos, más dinámico. Se encierran atrás, es evidente, pero intentan buscar también eh, a la contra eh, marcar gol con bastantes jugadores a la contra. No es como Gales que, que fía todo a uno o dos jugadores a, que Bale la tenga o a que Robson Canu bajo un balón y ya se la dé se la de a Gareth Bale. Irlanda del Norte ha ganado bien y además de forma merecida ante una de las decepciones de la Eurocopa hasta el momento que todavía tiene opciones de clasificarse como es Ucrania. No, Ucrania me parece que tampoco ya te... Pero el que digan ya no tiene opciones, ¿eh, Pablo? Porque, en pues encara que el último partido... Entraría en el eh, empate a si no guañan a Irlanda y, pertán como ha perdido contra Irlanda se, se afuera. Yo creo que Ucrania junta a Albania son los dos primeros eliminados del torneo. Ah, pues yo, estaba haciendo números antes y, creo que, claro, al final eh, hay selecciones que con tres puntos van a pasar. Sí, eso sí. Triple empate a tres puntos. Lo que pasa es que, claro, en la última jornada juega contra Polonia. Si ellos ganan, tiene tres puntos y Polonia ya tiene cuatro. Irlanda del Norte ya tendría tres, entonces eh, sí que es cierto que, ya fuera de la Eurocopa con, el empate que ha conseguido Polonia, es cierto. Bueno, y para demás el del Snow, yo en parla eh, yo creo que el partido estelar es el del Estrés, Ibra contra Italia, Italia-Suecia. Sí, eh, decíamos que, Italia, el, primer partido de la Eurocopa, había gustado. A mí personalmente me gustó, creo que además en una Eurocopa estamos viendo con pocos goles, porque no pensar con una selección como Italia? que, le gusta defender y, que arriba, pues con dos ocasiones te puede matar, puede, puede ser también una de esas favoritas. Hasta el momento, hasta la fecha, hasta eh, lo que llevamos de Eurocopa, Italia, de, las que mejor pinta tienen, de las que llegaban con, con ciertas dudas. Yo creo que en este partido, clara favorita Italia. Pablo, gracias. A vosaltres, hasta ahora. 12 de la nit i 7 minuts, tanquem el futbol. Avui anem així una miqueta del futbol i de bàsquet. Eh? Anem una miqueta en el terreny del poliesportiu, perquè este cada setmana es disputa València el València Rugby Festival. I anem a conèixer una miqueta de la mà de Javi Tarraga, que és eh, una miqueta so i, i de què va. Javi Tarraga, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, demà jo te parlo en valencià, que imagina que l'entens perfectament i, sí. i tu me, me, me contestes en castellà. Demà, com deia, comença el, el València Rugby Festival és un torneig de rugby a 7. A més, el tenim tot el cap de setmana així en València, el tenim demà i el eh, dissabte i el diumenge. Eh, per tant, anem a tindre rugby a 7, eh, vamos, eh, per un tubo. Sí, <laughs> la, la, la verdad es que sí, la verdad es que sí, hemos entrado, empezamos despacio, pero vamos, nos hemos metido hasta, hasta el cuello aquí en, en, en este deporte que además yo creo que es un año importante para, para él porque al tener las Olimpiadas yo creo que va a ser un impulso un impulso fundamental fundamental en este deporte. A més, creo que esta es la, la modalidad que es que es olímpica, no? La de la set. Sí, sí, esta es la única que es olímpica del rugby, entonces este, esto es el futuro de es futuro del parte del rugby porque uh -huh. porque porque bueno, porque las Olimpiadas siempre marcan esa tendencia. Eh, pero a la gente que, que vulgui ganar a Vuelvos, quin és l'al·licient? Perquè jo veig, veig así un fum d'equips, veig 7 equipos entre sí. españoles y francesos para este torneo. Sí, sí, hombre, pues a la gente que no le, a la gente que, que le guste el rugby, el rugby Seven en particular, pues va a ser muy espectacular porque el nivel de los equipos eh, no pensábamos, si te soy sincero, no pensábamos tener este nivel de equipos en la primera edición porque porque somos gente que no, no somos del mundillo del rugby, sí que tenemos gente dentro de la empresa que es de que es de este deporte, pero nosotros somos venimos del mundo del fútbol, entonces ha sido el primer año, pero la respuesta está siendo eh, muy buena y aparte los equipos que hemos conseguido, pues tanto los dos equipos franceses, que son equipos que viajan por, por, pues, por, por todo el mundo jugando torneos, porque son equipos con, jugadores profesionales, eh, Viator Barbarians, que viene con, con, jugadores eh, de nivel internacional también, eh, que juega en División de Honor, en, Féminas tenemos Hernani, Universidad de Sevilla, Málaga, eh, Tecnides, tenemos tenemos Olímpico y Majadahonda, son dos equipazos, entonces la verdad es que estamos teniendo, estamos con pues esperando que empiecen los partidos porque yo creo que a la gente que no le que no le gusta le va a gustar, o sea que no conoce le va a gustar porque el Seven es muy espectacular, es muy espectacular, bastante más que el rugby para mí, a mi a mi gusto porque pasan más cosas, hay más espacios, hay más carreras, hay hay, hay más tantos, hay, hay más ensayos, entonces eh, a la gente que no le guste para iniciarse en este mundo yo creo que es un deporte ideal. O sigui, per, per a la gent que no té encara una eh, noció massa gran de lo que és el rugby, que vaja a, voler veure el rugby set, que probablement serà com a iniciació cap al rugby gran, probablement sigui un esport molt més atractiu visualment per a ells. Sí, sí, yo creo, yo creo que sí, hombre, el, el rugby en, en, es muy atractivo, pero también es complicado para la gente que no que no conoce, que no conoce, y el Seven sí que es mucho muy vistoso porque se ven carreras de 70 metros, eh, persecuciones, ensayos, eh, pases más largos, entonces sí que si no conoces, visualmente es muy, es muy atractivo. Además, con los jugadores y las jugadoras que, que vienen, que son de, de nivel, pues, pues eh, va a ser bastante, bastante espectacular verlo. Uh una utilidad eh, los heu como els equips, com ¿Se es conformat? ¿Se S'han interessat ells, vosotros? de nivel? de, de nivell. una miqueta el nivel que va este torneo. Sí, nosotros, no, los hemos buscado a todos nosotros. El, el, el rugby es un deporte de, que funciona mucho por contactos. Nosotros en, lo demás que hacemos, nosotros organizamos un torneo de fútbol, que tenemos 5.000 niños dentro de un mes, de 20 países, en Benidorm, pero, pero ahí funciona por escuelas, por, directores deportivos. Aquí en rugby funciona mucho por contactos y además en Seven eh, los equipos muchas veces son, son combinados, son combinados que van a jugar este tipo de torneos. Entonces se juntan los mejores jugadores de diferentes equipos y entonces vienen, eh, van buscando este, este tipo de torneos, siempre buscando pues calidad, buscando premios y, buscando un, cierto un cierto nivel de, organización. Entonces, yo creo que ahí nosotros lo que aportamos es un poco eh, este nivel de organización. Normalmente los torneos de rugby suelen ser torneos que organizan clubes propios o, gente que, que tiene su trabajo, que se dedica el, poco tiempo que tiene se lo dedica al rugby. Normalmente no hay no hay no hay torneos en España pues que sean empresas que se dediquen a, a esto. Entonces nosotros hemos, hemos intentado aportar nuestro granito de arena en, en nuestra experiencia ya durante 25 años pues a este deporte. Entonces creemos que vamos a sacar un torneo pues, pues, muy, pues muy redondo. Pues, bueno, muy redondo. pues eh, eh, recordar a més, eh, Javi, per anar tancant, que eh, hi ha una bolsa de premis important per, a, per als guanyadors, per als participants, i també eh, que me recordes eh, que demà arrenqueu a primera hora i el lloc on se disputa. Sí, sí, mira, pues yo, hombre, sí, claro, me, encantaría invitar a todo el mundo a que venga a que venga a pasar la jornada de mañana y la jornada del sábado entera. A partir de mañana los partidos empiezan empiezan por la mañana, a, primera hora, 10 de la mañana, y estamos todo el día. Estamos todo el día, mañana es la categoría masculina y el sábado se juega toda la categoría femenina y semifinales y final de, masculina. Tenemos también una zona, tenemos una zona de hostelería muy grande que hemos montado en el polideportivo de Cuatro carreras al lado de la Fonteta, y, se puede venir a pasar un día estupendo, incluso comer aquí, tomar las cervezas, tomar las cosas cola <laughs> los refrescos y pasar y pasar un día estupendo, incluso incluso con la familia y, y divertirse mucho y, y ver un deporte y ver una empresa valenciana intentando organizar cosas también y, bueno, pues tirando un poco del carro. Lo que trataba ya salir el, tercer temps, el famoso tercer temps en el rugby. Sí, sí, importantísimo. Importantísimo. Javi, me me queda decir, que siga todo un éxito y que eh, Gaudíu de este torneo este cabo de semana de rugby a set. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos también. Pues tanquem ya, gracias Javi, la primera parte y entrem en el terreno de debate de la tertulia y del análisis Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 14 minuts arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així és Porge 97 nit en la 97.7 ràdio fins a la 1 de la matinada. Reunida ja la tertúlia que continua Salva Folgado, que per segon dia consecutiu ves el, el seu iPad. Hola, Folgado. Tengo una setmana molt complicada. Está, está li una setmana molt complicada. Está donando li lliure a l'iPad, eh? Al iPad, sí. Sí, sí, estava, estava, està molt calent l'EPAD. No? L'ha deixat sí, refredar-se, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Molt bé, s'acompanya també el company de la redacció de Lliure Superdeporte, Rafa Marino. La Rafa, que tal? Molt bona nit. Bona nit, Manolo. Com estàs? Muy bien. Fantàstic. I ens acompanya avui, és el seu debut, igual eh, pues, algun dia més, eh, però volíem aprofitar, que a més eh, ha estat eh, recentment guardonat, eh, és Manel Alamó. Hola, Manel, què tal? Bona nit. Molt bona nit, què tal? Manel també va iniciar sent a sobre el periodisme, encara que se podes veure una miqueta, i entre d'altres eh, coses que fa és la d'escriure. Veus escrit un llibre, Literatura juvenil, uh mhm. -huh. que acaba de rebre un premi i que a més versa sobre el món del futbol. Pues sí, la veritat és que sí. M'acaben de donar el Premi Samaruc a la millor novel·la juvenil de l'any passat. O sigui, eh, valencià, eh, en valencià i de futbol, hem dit, en este programa quadra perfectament. Perfectament, <laughs> perfectament. I bueno, el que vos dia, uh mhm. -huh. és eh, un, un llibre que porta per títol A boca de canó, uh mhm. -huh. que li he d'agrair-li a l'editorial Bromera que confiara en el projecte, perquè moltes vegades quan parles de literatura i claves el tema del futbol pel mig, eh, de vegades... Eh, mm. dius, no, no se duen massa bé la literatura. No hi, ha, hi ha grans obres eh, eh, de literatura futbolística, però en efecte no són dos mons que eh, empasten massa bé. Sí, és, és així, el que al, a priori la gent pensa. Uh -huh. Però si tu te pares a pensar N'hi ha moltíssima gent eh, eh, que, que li ha agradat, eh, o que van de culturetes pel món, però en canvi són superaficionats al món del futbol. Jo, de fet, eh, confesse, eh, el futbol per a mi ha sigut una de les meues grans passions, uh -huh. sobretot jugar, però ja que no van poder guanyar-nos la vida davall de la porteria... Pues, tu també eres porter? Eh, de discoteca, sobretot. <laughs> Però sí, jugava de porter, no ho feia malament, en el col·legi, sobretot, uh mhm. -huh. de futbol sala o de futbolín. <laughs> de futbol xicotet sempre, vamos. Sí, sí, sí. sí. Molt bé. El llibre es diu A boca de canó. Es diu A boca de canó, que com bé sabeu és aquesta terminologia que gastem quan la pilota li arriba al davanter a pocs metres de la línia de gol i l'únic que ha de fer és espetejar la, <laughs> la pilota. Uh mhm. -huh. És una història també... Bueno, he volgut jugar amb el, amb el títol, uh mhm. -huh perquè és també un poc aplicar-ho a la vida a la vida real. La, unes situacions complicades que viuen els dos grans personatges, Vera, una jove de 15 per a 16 anys que té una vida absolutament eh, desgraciada, mm? que viu en el barri de, de Patrais, on, on vivia jo fins que em vaig casar, i per altra banda tenim l'altre gran personatge que seria l'entrenador, un, un home envellit prematurament, Àngel Sabater, que en la seva joventut va jugar en el València, però curiosament i malauradament en el primer partit que juga i debuta li trenquen el genoll, estem parlant dels anys 70, uh -huh. i a partir d'ahir no va haver manera de reconstruir aquest genoll, i a partir d'aquest moment va començar a ser una persona un poc eh, amargada, i és quan s'uneixen els camins d'aquestes dues persones quan eh, es crea la màgia en uh -huh. el mhm. llibre. Perfecte, pues, eh, per tant, eh, eh, sinopsi futbolística, argument futbolero, i per això pues, volíem també, abans de, a banda de que ens parles del teu llibre, com diria que <laughs> eh, lògicament que estigués en esta tertúlia de cada nit, pues, intentar repassar, amb les opinions també de la resta de gent, el que ha passat en el, en el dia a dia. I en el dia a dia eh, parlava <laughs> ara Manel de la gent que se sobreposa a, a problemes, eh, eh, és una miqueta la història del València en el mercat d'estiu. Este eh, com està intentant sobreposar-se problemes perquè eh, alguns futbolistes que semblaven que s'allunyaven eh, el València lluita encara i no es dona per perduts en este cas eh, vos hem parlat d'Amadou Diaguarà el futbolista del Bologna que ja hem dit eh, que la Roma està ahí que sincerament ara sembla que la Roma no va donar tanta pasta com en un principi i n'hi ha una situació a favor i una en contra del València en contra del València està que el Bologna té la intenció de transferir Diaguara a un club italià perquè d'aquesta manera s'estalvia pagar el 20% del traspàs al San Marino, que és eh, un club de San Marino que era, que era d'on venia Diaguarà, ojo, el comprar l'any passat per 800.000 euros i vol entrar ja 15 quilos. Això és una inversió feta de categoria i la resta bobaes. Com deia, eh, el Bologna està predisposat a que Diaguara no es quedi a Itàlia perquè s'està al 20%, però per contrapartida, i és el fil d'on va tirar el València Suso García Pitarch i d'on se vol agarrar, Diaguara està plenament decidit i està convençut de jugar en la Lliga Espanyola i per ahir és per el València a reactivar o a intentar reactivar este fitxatge perquè diuen que demà o este cap de setmana hi ha una reunió entre dirigents de la Roma i del Bologna a Milà i que van intentar eh, progressar. Però també és cert que, segons es diuen, tot el que en un principi semblava que la Roma anava a, a arribar als eh, diners que demanaven un principi el Bologna, sembla que igual d'entrada tampoc és així. Per tant, esta porta que ja vos varen dir el dimarts quan parlàvem amb el company del de, eh, el Corriere de Bologna amb Daniel Avanti i, i varen dir Mm, no està trencada del tot l'operació però està molt complicada bueno, pues, eh, no anem a dir que ara ha canviat la cosa però sí que podem dir a més, avui he publicat a Superdeporte que el València ho va tornar a intentar Sí, eh, hay mucho trabajo, ¿no? Eh, por parte de Suso García Pitarche. Y muy complicado. En, en, futbolistas de este perfil, como el de Diaguará. Uh -huh. eh, la, la, operación la acabas de, de describir. Eh, Eh, perfectamente, tal y como está, lo que publicábamos hoy en, Superdeporte. Eh, yo la duda que tengo es hasta qué punto el Valencia puede pujar por un futbolista así. Entiendo que es un centrocampista de moda esta temporada en la Serie italiana, pero claro, con la problemática económica que tiene ahora el Valencia, la cuestión es saber hasta qué punto puede hacer un esfuerzo por un futbolista que, eh, como tú bien estás diciendo, lo pelean en Italia, pero no lo están peleando precisamente en Inglaterra, que es ahora el mercado, el mercado top, y en España es el, el Valencia el que está detrás yo creo, bueno, creo, estoy convencido de que, de que Suso García Pitas precisamente lo que busca con este tipo de futbolistas es volver a los canobios y, compañía <laughs> y hacer además eh, lo que tú estabas comentando que ha hecho el Bolonia con Diaguará, es decir, firmar a un futbolista por un, por un precio totalmente asequible y, y revalorizarlo deportiva y económicamente. Es otro Valencia el que tenemos ahora encima de la mesa y la verdad es que estas operaciones, eh, esta operación de Diaguará, igual que el resto de las que hay ahora mismo encima de la mesa, a mí lo que hacen es, eh, la verdad es que me estire de los pocos pelos que me quedan <laughs> porque... Eh, con lo que se ha dilapidado en las últimas temporadas, que Valencia ahora tenga que estar racaneando racaneando por traer a un futbolista como este, que posiblemente o seguramente vaya a dar un rendimiento mucho mejor que los que hemos tenido, pues la verdad es que hace que uno se replantee, se replantee cosas. Y sobre todo, que es la reflexión que yo vengo haciendo en los, en los últimos días, eh, yo creo que el, Valencia se, el Valencia actual se entiende mejor viendo cómo están los equipos de, su entorno. O sea, los equipos del entorno ahora mismo... Los, ¿A qué te referís? Pues que el, Valencia ahora mismo ha vuelto a, a, <clears throat> ser el equipo con problemas económicos y con... Bueno, con problemas económicos. Ha vuelto a ser el equipo low cost que era hace unas temporadas, justo cuando están desembarcando en la Liga de Fútbol Profesional de la mano del señor eh, Tebas, inversores extranjeros que de golpe y porrazo están haciendo otro tipo de operaciones. Por ejemplo, la de que el español ficha un entrenador top como pueda ser eh, Quique, que el Granada ahora lo vaya a hacer con, eh, con, Paco Gémez, están empezando por los banquillos. Vamos a ver esa pelea en el mercado después en que, en que se traduce. Y luego hay otra parte de esa realidad y es la que la de que un, un club como el Villarreal ahora mismo esté por encima de ti y te guinde un fichaje como Cherisev. Salva, que te digo tú que el Valencia eh, no se done per vençut almenys en esta operació? No, jo contaré, Manolo, l'altre dia que l'operació del, del València per Diabarà no, no estava tancada, sinó que mm -hmm. estava en stand-by o, en, o en calma xitxe, que el València encara podia fer algun moviment de d'última hora, no? El, el Bologna va vendre al, al futbolista i si finalment la Roma no, no, no posa damunt la taula els diners que, que li va demanar al, el el València pues, tornarà a obrir la porta al, al conjunt de Mestalla. És molt significatiu el que acabes de comentar de, de que el futbolista és millor que es quede en, en Itàlia per no donar-li X sí. percentatge per al Bologna, evidentment, per no donar-li X percentatge al, al club d'Oritxe del dret de formació, etc. Entenc on, on va ser, on va acabar de formar-se Diabarà, però bueno, jo no tancaria esta porta encara, jo crec que Suso encara va fer un, un moviment eh, d'última hora i per tant hem, hem d'esperar el que passa és que Manolo mm, si el València es menecha en ese, en esa horquilla de preus que varen parlar l'altre dia 15 milions d'euros per este futbolista jo crec que és una fitxa un preu caríssim, Manolo, el preu que el València paga per, per Diabara, que és un desconegut en el concert internacional, a mi em sembla eh, una barbaritat. Eh, és que Rafa Feixina, en el sí, cap, sí. abans li pregunta, Manel, eh, te sembla bé que el València no baixi els braços amb un futbolista com este, o com viu Salva, 15, jo... 15 eh, per un xaval de 18 anys, és massa? Per a mi és massa. Per a mi és massa i sobretot eh, que encara no és un jugador que haja, que haja mm, destacat, que siga, que, que siga un crac. Si, si parem a pensar, fa uns anys tu pagues 15 milions d'euros per un jugador absolutament contrastat, per un jugador de garanties. I un jugador de 18 i de 9 anys, per a la meva opinió, encara, encara està per fer. L'hem vist, les imatges que l'hem vist en el terreny de joc, sí que dona la impressió que és un tio fort, que pot tindre cert criteri a l'hora de jugar un poc el valor, però què fa després, què fa fora del camp? Eh, serà un tio mm, regular, o s'anirà de discoteques com poden no, home, jo, fet alguns este, este en un principi no, no té fama no deixa fama. Però, però sempre, eh, però no ha vingut així a València. Jo no conec el clima de <laughs> Bologna, però sé el que fan eh, molts quan venen així. Per altra banda, no sé, Rafa, tu què, poder, que, que penses eh, el tema de l'Eurocopa, eh, si, quan s'acabe, si, si el València al final venguera a, Eh, a Gómez. Sí, a Mustafi o a Andrés sí, Gómez. Sí, sí. Mustafi hoy de momento ya no ha sido... Sí, hoy, hoy s'ha para la revalorización de Mustafi. Avui, avui li toca banqueta, pero vamos, a totes les, les de la llei. Pero, Eh, tornant al tema, bueno, ara, ara entrarem sí, porque sí. lògicament, el Valencia, y hem de parlar de las eixides. A mes esta semana, yo ho en la entrada del programa, me sembla molt estrany que el problema que té el València, que és el del el fair play financer, bueno, del tope salarial o, o el tope del fair play... Mm -hmm creï la Lliga que ja no pot eh, afegir més fitxes excepte que rebaixe perquè hi futbolistes i esta setmana hem estat parlant molt més que d'entrades que d'eixides amb el qual encara que siga la, allò del piensa mal i acertaràs que tenim sempre periodistes me dona la impressió que València té que tindre molt avançada alguna eixida perquè si no el València no es maneja a, sí. a, a més públicament és que en Itàlia se maneja públicament Suso per Diaguarà el tema de Kostic ara parlarem però sembla que també este cada setmana se pot accelerar si el València pren aquestes decisions és perquè probablement alguna Isida está ya calenteta. <clears throat> Bueno, eso es lo típico que siempre decimos, antes de entrar hay que dejar salir y en este caso además con más importancia, porque uno de los motivos por los que al final Sherisev ha terminado yéndose al Villarreal es que no ha esperado a que el Valencia solucionase ese problema que tiene ahora mismo con el, con el fair play. Tiene que intentar eh, hacer algo de caja con las salidas para afrontar todo este tipo de operaciones. Vamos a ver si los Yaguará y compañía eh, no les ocurre lo mismo que al ruso y sí que se esperan, porque claro, el Valencia ahora mismo eh, tiene que ir con el freno de mano puesto para hacer este <clears throat> tipo de operaciones. Es una realidad, Manolo. El, Valencia ya, se sembla que ha perdido a Gustavo Guzmán, que es un central... Eh, Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, perdón, un central también mm, desconegut o semi-desconegut para el gran eh, que yo pensé que tampoco valía lo que l'Anús Eh, buscaba o tractava de que li pagara el, el València, però bueno, al final este futbolista, amb el que el València havia parlat, evidentment, ja no ha pogut esperar-se i sembla que va a enrolar-se en el Besiktas de, de Turquia. Rafa acaba de parlar de lo de Xerixef, lo de Xerixef és molt significatiu, Manolo. Avui Superdeporte, en Superdeporte llegim que Suso li havia demanat temps a Xerixef, però Xerixef no ha volgut esperar i al final pues, ha acceptat una oferta d'un club que, que a ell li agrada, que l'havia acollit molt bé fa dues temporades, que a més juga en, en Europa eh, perquè independentment de que així havia estat a gust i de que volia continuar mm, Xerixef no tenia la garantia ni la seguretat de que al final el València eh, poguera accedir el seu fitxatge, per tant ha decidit no esperar i vincular-se a un projecte que ell considerava eh, interessant i que a més li, li oferia la possibilitat de jugar en, en Europa pues és la desgràcia que té en guany el València a l'hora de manejar-se en el mercat, que encara que tu tingues un, un contracte, amb un, un precontracte, preacord, millor dit, amb un determinat futbolista, este arriba un moment, Manolo, que, que, que, que aquest precontracte, com ja contarem així en el seu dia, uh mhm. -huh. i ho va dir Carlos Bosch, per cert, una reflexió molt encertada, eh, caduca. La paraula caducitat està vinculada al València. Suso parla amb un futbolista i diu, bueno, pues en dos, tres semanas Tornamos a hablar Y tú me esperes, correcto Yo dos, tres semanas dos tres arribar semanas a sis, son son condiciones. tal, Probablemente se firme un preacord Durante el cual en esas dos, tres semanas este futbolista simplemente va a escoltar la oferta final del Valencia Pero si arriben esas dos, tres semanas Y el futbolista dice bueno, o el representante Saco ver al el termini, ¿Qué me dices? que no puedo ir de res, pues a partir del futbolista digo bueno, pues se va a tornar a firmar, Te espere o ya no te espere i és el que ha corregut en Serixef, el que ha corregut amb, amb el central paraguaià, i ja veurem si ocorre amb Còstic fonamentalment. Claro, es que económicamente la realidad del Valencia es la que es y deportivamente también. Entonces, una cosa ahora mismo no puede compensar, compensar la otra. Ese es el problema que tiene el, Valencia. Yo siempre he mantenido, además, que el hecho de que el Valencia la próxima temporada vaya a estar fuera de competiciones europeas eh, no es tan importante como en muchas ocasiones decimos, porque la grandeza del Valencia está ahí. Cualquier jugador que venga aquí eh, sabe que a, plazo corto el Valencia volverá a estar arriba. Eh, la duda eh, y me imagino que esto le habrá ocurrido a, a, Cherisev y a todos estos futbolistas que no acaban de tener claro si firmar o no, es hacia dónde va el proyecto del Valencia porque mm, yo a plazo corto para la próxima temporada, eh, ya digo, en condiciones normales el Valencia va a volver a estar arriba, pero eh, la situación ahora mismo es un poco, em, bueno, eh, es un poco improvisada, ¿no? Ahora mismo no sabemos qué va a ser el, Valencia, ah, mm, se está, está menguando, está en una fase de, acordeón, pero ¿para qué? ¿Va a seguir siendo un acordeón cerrado mm, dos, tres años o se va a abrir dentro de uno, se va a abrir dentro de dos? Yo creo que esa situación es la que ahora mismo está penalizando y mucho al, Valencia en el mercado. La incertidumbre. La incertidumbre no tanto ya económica como, como deportiva y de un proyecto que hace dos años eh, iba apuntado hacia un lado y ahora no sabemos todavía hacia, hacia dónde apunta, pero es, otro, es, otra dirección totalmente, totalmente distinta. Hemos pasado de los de los fichajes de, de Méndez y de la llegada de, Perú, un 30 y, del, y del bombo y platillo ahora estar hablando de futbolistas eh, para la mayoría eh, desconocidos. Yo creo que todos hemos tenido que ir a, a YouTube, a nuestros agentes de <laughs> cabecera y demás para tener información de estos futbolistas. Por supuesto, evidentemente, por eso tampoco somos técnicos y, no trabajamos en, clubes de, fútbol, pero bueno, este es el mercado, este es el mercado que maneja ahora mismo el Valencia, que a mí, por cierto, eh, me sorprende mucho también la tendencia hacia el mercado extranjero. No sé hasta qué punto el Valencia no puede obtener estos futbolistas del mercado nacional y probablemente el mejor precio. Pero bueno, insisto también en una cosa, o, quiero decir una cosa. Esa, eh, es una gran pregunta, ah, porque yo ahora Matías no sabría contestártela. Yo, ahora mismo, de todas maneras, no me preocupo por las cuentas del, eh, eh, del Valencia. O sea, yo en este, en este momento me pongo con la piel de un aficionado y quiero que mi equipo sea lo mejor posible para la, para la próxima temporada. no sé si estos futbolistas eh, van a super, subir el, el, nivel o no. No son de todas maneras los jugadores que a mí me gustaría ver en Mestalla. El gran problema, més enllà dels diners, com deia Araja, perquè bueno, pots tindre una fase més expansiva, una fa, fase, fase més eh, eh, de contenció, com ara sembla la que va al València, Manel, el gran problema és eh, saber el projecte perquè no el sabem. Però no és que no el sapiguem nosaltres, és que com no és públic, tampoc el futbolista al qual vaig a convencer Suso té, a lo millor d'així un any el projecte és fantàstic i molts futbolistes volen vindre però a dia d'avui, com no el coneixem jo reitero el que, el que tu i jo ja hem parlat mm. eh, a dia d'avui el València pues jo el veig com un, com un vaixell en mitat de l'oceà que segons bufe el vent d'un costat o d'un altre anirà cap a Amèrica o cap a Europa que no ho tens mm. massa clar mm Eh, un club que està dirigit des de Singapur i que així la presidenta ve cada dues setmanes i que, tot i que sí, que comentaves l'altre dia, que sí, que, que és possible, que tu creus, que estàs convençut, que, que així es prenguen decisions, però que abans, jo... Eh, com a mínim se prenen, se prenen més que abans. <clears throat> sí, possiblement sí que així, però <clears throat> jo no, jo no veig això. Uh mhm. -huh. Jo veig eh, el, el que t'he comentat i si jo fora, per exemple, xerichef, mm, tindria claríssim, no tindria cap dubte, jo me'n vaig al Villarreal, que és un equip... Eh, no perquè sigui de la Terra, però uh -huh. que uh-huh. saps que és, que, és que... Sí, el projecte està molt més definit. Que està molt definit, que té una estructura de club en, en categories inferiors, eh, en fitxatges clars i bons, i que, a més, estàs en Europa. 12 i 33, anem a fer una pausa per a la publicitat i anem a tornar llegim els vostres missatges en el WhatsApp Vos recorde la pregunta a l'any d'avui, eh, que en este cas era on teniu més esperança que el València tinga èxit en les seues negociacions, en les entrades o en les eixides? Fem una posa per a la Puli i ja tornem, vinga. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Diviértete con Conduce Siéntela. Ja, <laughs> pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y sigan su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 2.75 és el moment de repassar el Twitter, l'arroba esportgenova97nit, on teniu més esperança que el València pugui encertar en les entrades bones eixides. Diu Alfonso Gómez Lobo, pues en las salidas para limpiar la plantilla y las entradas para hacerla competitiva. Mm, todo va unido. Eh, Nacho Herrera diu, en cap, entre partit i partit, d'Euro 16 me'm decepciona quan pense el València. En cap moviment, com si estiguera tot bé. Juan Radiu, me pasa como el año pasado, solo llevamos 15 días de pretemporada y ya estoy asqueado, ni salen ni entran, solo bulos. Mar diu en les eixides, que són molt més complicades que les entrades. Pep Espanyeta diu, les eixides al final pots regalar jugadors com Jonas, però fitxar és més difícil, encertant amb els diners que tens. Juan Pixo diu, crec que ha d'accelerar entrades i una volta tancades, dos o tres prioritats d'eixides, el resto d'entrades després. Carmen Jagger diu, esperanza poca, però si hi ha si hay milagro, espero que consiguen sacar a tots los que no quieren i se queden con los buenos. Nandiu diu, per què no feu una enquesta? Dos noms d'eixida i dos noms de fitxatges. A veure quins nos repetim, a veure si ja plega Suso. Eh, pues igual, mira, per al diumenge igual ja tenim la, la pregunta <laughs> que fer. Amunt diu, como has dicho que no cuentas con jugadores que ahora no te dan nada para que los regales, cosa que no debes hacer, comprar es más fácil. Santi Delgado diu acabaremos dando cartas de libertad para dar salida a Negredos o Piatis. Entradas, yo también miraría cartas del Madrid y del Barça. Tapón López Diu, ojo que no nos toque pagar para que se piren. José Castillo Jimeno Diu, espero que acierten en los del estadio, las palomitas y refrescos, caros y encima osos, Enrique Sayas Diu, en las salidas, pero eso va a estar muy complicado. Hay muchos que están plantados y no se quieren largar. Amun Diu, si dices que el caballo está cojo, no lo colocas a nadie, pero si puede comprar mulas pensando que son pura sangre como la impasada eh, Pedro Simó diu no quieren que seamos agoreros, pero tampoco somos adivinos. Vendré ilusión es fácil, lo difícil es plasmarla. En efecto, a voltes el problema no es que nosaltres sigamos agoreros, Es que plasmemos el que está pasando Ojalá pudieran contar que tres tres tres Snow, nous. Señor Tronador diu Kiki Gémez, entrenador stop. Venga, que rules eso que os fumáis. Fumigador diu tops no, pero ahí estarán ni stop ni es entrenador. Lo que ha demostrado, veremos si suena la flauta. i David Amigo Moya diu les sentades perquè si des veig poquetes, sobretot les que volem fora, Negredo, Piatti, etc. 12 i 37. Clar, és una pregunta que a mi també m'agradaria fer i després entrarem en, en més noms propis, però un penso que ho teniu... Estem eh, parlant de les eh, eh, implicacions i de les complicacions fonamentalment que té la València a l'hora de fitxar. Eh, però un penso que ho té més complicat el València? A l'hora d'entrar o a l'hora d'eixir? Bona pregunta, eh? És que jo... a l'hora de contractar futbolistes o a l'hora de donar eixida a... Que, perquè eh, ja ahir, no, no, no me'n recordo qui era el company que deia que hi ha cinc futbolistes o sis que tenen mercat i ens, va, ens el va enumerar. Val. Però a banda d'això, que són des que tu no te vols desfer, des que te vols desfer, que són els que no tenen mercat, i una fitxa alta a veure com igual es col·loques. És que hi ha un detall molt significatiu, Manolo, que és el que ha contat Rafa, que, que és el que ha fet referència a, a Serixef. Al final, Manolo, eh, Serixef s'ha anat cap al Villarreal per 7 milions i mig eh, d'euros, que poden arribar a ser 10 per una sèrie d'objectius que aconseguís que el futbolista la pròxima temporada jugant en el conjunt eh, groguet parlem de que el València eh, no ha sigut capaç de treure 10 quilos de la caixa ja per afirmar a un, a un, a un futbolista que ha acabat en el, en el Villarreal. Jo insistís, hi ha molta gent que considera probablement que Xerisev no siga futbolista per al València o que dubte per les eh, seues contínues i reiterades eh, lesions, però bueno, si tu no pots accedir a, eh, a firmar un futbolista que pretenies, perquè València pretenia este futbolista per 10 quilos, pues jo crec que aquesta situació és molt significativa respecte al València eh, mm, actual i al València i al València que ve, Manolo. que Aquesta situació jo crec que parla de, de lo que és el València actualment. Rafa, de decides. Eh, no, vamos a ver, evidentemente eh, el tema de las salidas también es problemático. Eh, más allá de que puedan tener o no mercado, es saber a qué precio tienen ese mercado y cuál es la voluntad de esos futbolistas de renunciar a los contratos que tienen ahora mismo aquí, aquí firmados. Esto tiene que ver también con lo que estábamos comentando antes de la incertidumbre del proyecto. cualquiera de estos futbolistas que está en la órbita del Valencia sabe perfectamente que aquí ahora mismo hay overbooking y sabe perfectamente que hay un problema. Entonces yo creo que para Valencia sería mucho más sencillo eh, ser un, o, o, sería más fácil atraer, ser atractivo para estos futbolistas eh, limpiando un poquito la casa antes. Ah, Manel, entrades suïcides. La, el tema seria molt senzill si estigueren davant d'una altra situació econòmica. Si el València tinguera pasta, l'operació així és facilíssima. Tu, secretari tècnic, te'n vas en la llista del vestidor i dius tu, tu, tu, tu i tu, fora, a casa. El problema és que el València necessita diners per a poder fitxar. Si fas això, tens que pagar-li fins amb el qual no rebaixis el tope salarial. Ja, ja, evidentment, evidentment. Però mm, almenys t'has llevat els jugadors de damunt, però no, no, no val. Aleshores, el València que ha de fer, què suposa que farà? pues, al final eh, traspassarà al que, o a Mustafi o al portuguès. Uh mhm, -huh. André? I, eh, sí, i en els diners que es donen pues, bueno, i el porter el porter, el Alves, Alves. Alves... Alves ja parlarem ahir encara que ho he tornat allà així perdona que, que sí, sí, acaba sí. tu primer Manel, perdona no, Alves eh, encara és un jugador que el pots traspassar i pots traure algun diner per ell mm. i, i amb els diners que, que reculles ya busques y... Y también ya, es una ficha alta que te llevarías de Damo. Sí, sí, sí, sí. Eh, en el tema de Alves... Alves, Manolo, perdona, el, sí. el de d'Alves Diu que... nega qualsevol eh, interès del, del Sevilla. Nega, uh -huh. nega. Un, nega que siguen ells els que han oferit al futbolista. Exacte. Correcte. Eh, però sí que és cert que algo ha arribat al Sevilla i que el Sevilla, que en un principi tenia futbolistes mirats, tot allò s'ha vingut avall. De fet, me conten que Emery li havia demanat a eh, Monchi el fitatge de Fegulí que estava prou avançat perquè una volta Emery desapareix per anar-se'n al PSG Sant Pau arriba, demana parar quasi tots els fitxatges el de Salavio estava fet normal, normal. Mm -hmm. i ara ja de començar de zero i ha que veuré per on vol tirar Sant Pauli entre altres coses, la idea en principi de la secretària tècnica del Sevilla és fitxar un porter veterà com estava Beto val? en principi 10 quilos per Alves ni de conya altra cosa és tal com vos contàvem ahir si Sergio Rico perquè Sergio Rico pot tenir alguna oferta el Sevilla és procliu a traspassar al porter que no acaba de convèncer més en Sevilla ahí podria entrar podria quadrar aquesta equació però se té que donar tot això i a més, i a més el que diu Salva Alves no té intenció de manejar-se i amb la mosca darrere de l'orella me conten que ja està Matt Ryan perquè Marc Ryan veu que el club està volcant-se com una de les seues banderes amb Jaume i per tant, si Alves diu de no menjar se el que no se va aguantar en guany és Matthew Ryan Hombre, i el València té un problema i és que en plantilla hi ha tres porteros de... No, n'hi ha quatre Bueno, sí, que ha de tornar Joel, ha eh. <laughs> de tornar Joel, eh? Ha eh? Que no estén contando ni Juan Joel y Joel está ahí. Bueno, pues sí, sí. cuatro porteros, eh, tres de ellos además de un nivel eh, notable. eso lo tiene que solucionar el, Valencia. A mí lo de Diego Alves al Sevilla, la verdad es que me suena un poquito extraño, porque como tú estás diciendo, es muy rocambolesco todo y por supuesto no creo ahora mismo que Diego Alves esté pensando en esa irse a, Sevilla para, ser, para tener de competencia a Sergio Rico, por muchas dudas que por muchas dudas que despierte. Mm, de todas maneras, sí que es verdad que 10 millones de euros por un portero mm, ya es una cantidad, ya es una cantidad seria, <clears throat> pero bueno, todo apunta a que no va a ser de ahí de donde el Valencia haga caja. Yo me imagino que, que Suso y compañía estarán ah, cruzando los dedos para que la Eurocopa suba un poquito más el nivel que estamos viendo en estas en estas primeras jornadas de la fase de grupos y, bueno, intentar pegar por ahí, entre comillas, el atraco. Un incís, Manolo, respecte a la porteria. Acabes de parlar de Sant Paoli, uh -huh. que era un tècnic que pretenia el València. Sí, sí. I que ha acabat en el Sevilla. Sí. És que això també parla de la situació I actual I Quique en l'Espanyol, i, i Paco Gémez en el Granada... es lo que comentaba antes, de, de, lo que están haciendo los clubes del entorno donde, donde acaban de llegar ahora mismo los... Pero yo pensaba que Quique a lo mejor sí que podría tornar al Valencia. una vegada había desvinculado del seu equipo inglés La información que yo tengo es que Quique va a tener un contrato de 2,8 millones de euros por temporada, que es algo ahora mismo impensable para el Valencia, y eso sí, eh, con una cláusula, eh, me, me, llama mucho la atención la información que me han dado, con una cláusula por la cual si no queda entre los ocho primeros, <tsk> para casa. Pues es una cláusula arriscada. Sí, arrisca el español eh, y arrisca Quique. Arrisquen los dos. Bueno, pero bueno, eh, que, Quique, arrisca a 2,8. A 2,8 el primer a A 2,8 arrisque yo también. El primer año <laughs> No, ah, Sí, bueno, pero Salva, aún así, eh, evidentemente el Valencia... y sabedor que el español va a hacer una buena inversión, Juan. Pero el Valencia no tiene ahora mismo el poderío para pelear mm, claro, con el español, con, Quique, incluso con la existencia de esa cláusula. Claro, pero si yo, si yo matriz la lectura que tú desde el primer día, Quique en el español, San Paoli en el Sevilla, tú te has quedado ahí estarán. ¿Por qué? Porque confiesan ahí estarán. Sí, bueno, però perquè no has pogut tindre accés a un tècnic superior. Si és que és una evidència. No, és una evidència que, és a la va, la va dir la pròpia Laijun el claro. dia de la presentació del contracte de ahí estaran, que va dir que s'havien vist altres opcions. Per què no acabar en mm. Pues perquè a hores d'ara la realitat és la que és. Aleshores, eh, jo pense que hem de reflexionar sobre els objectius que pot tindre el València la temporada que ve. Si comencem en aquestes premisses, es que jo la, sí per, que... la permanència... Ja sé que és molt prompte, no, ja sé que és prompte, però... <laughs> <laughs> però... Me negue, me negue. Me negue, entre altres coses, perquè, primer, el València, quan millor és en estos anys que sembla que tot és caòtic, uh mhm. -huh. és quan millor li anat al club històricament, i segon, perquè és el que diem ahir, és que estem demanant-li moviments al València <clears throat> perquè fa, és el que fa un mes que s'acaba la temporada però encara estem a 7 de juliol vull dir, és que d'ací un mes i pico vull dir, a finals de juliol eh, eh, perdó, estem, dia, estem a mitjans de juliol, estem a mitjans de juny eh, a finals de juliol el València se pot presentar amb dos, tres futbolistes nous i canviar-te la plantilla de baix sí, hombre, ara mismo, no, de totes maneres... res fa pensar això, cert Pero, pero, pero Poto corre perfectamente. Pero un matiz, ahora mismo lo que estamos viendo es que eh, en comparación con el Valencia hay clubes con mejor salud de talonario. Otra cosa es deportivamente los proyectos. Ahora mismo, pues ni el del español, ni el del Granada, el Sevilla es otra cosa, eh, están todavía hechos. Vamos a ver qué son capaces de hacer. Igual que critiquen al Valencia, ¿eh? y yo sé que el primer que no se talla, también te digo una cosa. Si el proyecto del español es apostar, como hemos sentido pero la posita de Álvaro Negredo Tampoco me parece que siga un proyecto más bien encaminado. Son ¿eh? clubes en los que están aterrizando. que una Están aterrizando millonarios neófitos en el, en el mundo del fútbol, que de eso aquí sabemos un, poco. nosotros, ya hemos superado esa fase de talonario, estamos ahora en la fase en la que las decisiones deportivas las toma un profesional. E, en eso hemos adelantado. La carrera de cara a la próxima temporada empieza con un Valencia distinto, pero yo por eso no creo que vaya a ser un Valencia que tenga que apostar por estar en la parte baja de la tabla en absoluto. yo estoy convencido de que va a estar arriba. Lo que pasa es que hay que cambiar el chip y yo creo que a todos nos está costando cambiar el cambiar el chip. el Valencia ahora mismo no va a salir no va a salir en la primera línea de, parrilla, o sea, va a salir por, probablemente en, la segunda, lo cual no quiere decir que luego deportivamente las cosas salgan bien, que como está diciendo Manolo además, este este estilo es el que le ha ido bien al, al Valencia. Eh. Sí, pero lo tenemos que tener faltar, todos claro. Eh, a faltar un líder, un, un Albelda, algú que agarre l'equip i que diga, yeah, el millor València és el que ha fabricat els líders, no els ha comprat. O sigui sea, que a lo hem d'esperar que sí, sí. pero ahí, en algún momento pueda sonar la flauta y el Valencia torna a fabricar un líder. claro, bueno, eso también lo hablábamos cuando estaba el tema del entrenador en el aire, la necesidad de que el líder estuviese en el banquillo. Mira, me pasó al Levante, el otro día presenta a Muñiz y lo presenta precisamente como un líder para el vestuario. Yo no sé si ahí estarán... Eh, es, es, esa figura. Mm, ojalá lo sea, pero sí que es verdad que al final el líder tiene que estar también en el campo y que ese es uno de los grandes eh, objetivos que tiene que tener García Pitach, eh, llenar el, eh, vestuario de, poderío y de, autoridad más más allá del fútbol. 12 i 48, vinga, a hacer una pausa para la publicidad y después tornamos a uno que, si no ha fet, el van oferir al Valencia però és perquè el seu club de procedència està boig per llevar-se-lo damunt. I no li veig jo massa recorregut, però com és notícia, ja he comentat. 12 12.48, 48, vinga, fem una, una última pausa i tornem per a tancar. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Informació TV i en Superdeporte. Superrunning. Superrunning. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, tres años de mantenimiento gratuito y cinco años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del CID 77. Honda. The Power of Dreams. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alfapar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.50. En un moment donat de la tertúlia direm, en alguna de les pauses que recordar, que és un tema que ara eh, podem tocar-lo tranquil·lament, mm -hmm. eh, se preguntàvem si la València no hauria en este procés de, premura, de premura econòmica o d'apertura econòmica d'apostar per eh, cedits del Madrid i del Barça. Val? Eh, de fet, hi ha dos noms del Madrid que havien sonat en les últimes dates, com Nacho i Kovacic, encara que Kovacic sembla que se'n va cap a la Juve, Eh, Gessé també acaba contracte. Eh? Gessé acaba contracte, situació. però Gessé crec que se va acabar a l'Espanyol. queda un any de contracte. Crec que Gessé se va acabar a l'Espanyol, me diuen. Mm. I eh, hi ha un nom que avui ja he cit en la premsa de Barcelona, que me conten que l'oferiment encara no s'ha produït, però que se va produir, que és el d'Àlex Song. El Uf. migcampista. Oh. el... Vive todavía, vive, Alex Song. Vive. Eh, el migcampista que en el seu dia va fitxar Guardiola per a eh, el centre del camp i que, bueno, pot baixar molt malament. De fet, ha estat en guany no en, el, cap, en sol, el eh? Aston Villa, que ha baixat a segona divisió, no cap, i no era ni titular. No, no, val? no, no el cap. El tema és que li queda un anticontracte que Luis Enrique li ha dit ve fent marxa tu per el teu counter, que així no comptes massa, i, clar, el Barça està boig per intentar col·locar-lo. Evidentment, sembla altament improbable que el València pique es eh, inflamable, este, altamente inflamable. <laughs> A este futbolista que le pete, los dedos. Com diu Folgado, és altament inflamable. <laughs> Però sí, sí que sembla que el Barça almenys va intentar-ho. Però és que el València està en una situació, Manol, l'any passat ho comentaven, quan el Madrid li va ser a ser xef al, al València, eh, evidentment, bueno, pues el Madrid va ser un futbolista, però la reflexió que molts eh, van enfermos en aquest moment era, bueno, mm, que el Madrid t'ha servit que tu un futbolista és perquè probablement ja no te considera un, un rival. Un rival. Eh? i esta, i esta circumstància també te, te feia mal, no? Al seguidor del València, este fet eh, li feia mal. A partir d'ahir és cert, el Madrid te pot cedir ja qualsevol futbolista des que el contracte la pròxima temporada o, dels, mm. o de l'excedent ja... Jesse, Kovacic, etc. però és que el Barça està en les mateixes de fet, pues, al final perquè lo de Halilovic no, no ha quallat i lo de Bartra eh, tampoc, però bueno, en un primer moment Robert Fernández no era reaci aquests dos futbolistes, si el València haguera arribat a les xifres que demana el Barça, haguera acabat en el, en el València. Bueno, pues el València ha pegat un pas enrere en lo esportiu i en lo econòmic i a partir d'ahí pues, els clubs importants que estan per damunt, Madrid i, i Barça, que ja continuen allunyant-se, desgraciadament, pues, no tenen cap tipus de problema a l'hora de seguir de futbolistes. Bueno, pues és, és una possibilitat i, i fonamentalment... Eh, mm, tenint en compte l'economia del, del València, que és precària, tractar de trobar pues, una sessió d'un futbolista, estil el que van fer la temporada passada de, amb Serixef, sí, mm. per què no? Manel, tu com a aficionat, que València la to puga, tor puga tornar a endinsar-se en ese, sí, pues, sí, en ese terreny? Eh, no, no, pues, estàs per a, per a dir-ho. En, eh, en, la màxima normalitat i la màxima educació, però per a dir-ho. Eh, que, que penses que València poguera, en un moment d'apretura econòmica, buscar sessions de Madrid o Barcelona? Això és surrealista. A veure, per a un moment determinat, eh, tal com vivim el futbol avui en dia, que tu fas un equip, per exemple, l'Atleti de Madrid, mm. que fa que canvia l'equip cada any, o, o quasi, bueno, el Sevilla, més o menys, però sobretot l'Atleti de Madrid. Pots eh, trobar jugadors d'estos dos equips, bé, si són jugadors bons i si els aprofites, pot ser una bona idea. Ara, mm, passa això, que si te'ls donen és perquè tu ja no comptes i, i és un poc, eh, no sé... Els dos fitxatges d'hivern varen ser, un és una sessió amb opció de compra, que és Guillerme Siqueira, i l'altre va ser una opció de, eh, de sessió. Com Joder, la, Siqueira és un traspàs encobert, perquè al final vas a contractar a este... Ah, a este però és algú que li sobrava un gran. Vull mm. dir, el, el, el, el leitmotiv, la, la idea que emana de Rafa? que... Yo creo que Salva lo ha, radiografiado perfectamente, porque esa es la sensación que, tuvimos todos en aquel momento, que García Pitar se rompía con un tabú hmm. ¿no? al fichar a, a Cherisev. Estoy de acuerdo en que lo de Siqueira es otra cosa. Eh, la verdad es que duele, pero hay que pensar de todas maneras en que deportivamente sea lo mejor para el Valencia. Evidentemente, mm, traer a Alexon no lo es, o probablemente un gago de turno, o futbolistas que estén eh, de vuelta. Pues no, no es el perfil. Ahora, eh, jugadores con otro tipo de proyección que puedan venir que puedan venir aquí pues pues si después de lo que Santi dice George, no, no lo portaría mai si la, si la ecuación económica deportiva es positiva es rentable para el Valencia mm, ¿por qué no? ¿por qué no vamos a, a contar con futbolistas de de ese tipo si el Valencia ahora mismo no puede aspirar a otro a otro mercado o si no aspira a otro mercado eh, la, la, cuestión es que es la realidad ahora mismo del, del Valencia y que dentro de ese mercado eh, Suso pues no tiene el tabú de decir no voy a ir a por esto, no voy a ir por aquel, voy a intentar hacer el mejor equipo posible. Pues bueno, vamos a confiar en eso. Eh, I a que dèiem es que sembla que per Kostic sí que eh, la l'acord bastante también el futbolista y ahora el Valencia va a intentar tan caro amb Stuttgart. Sí, igual que estava l'acord o que continua l'acord eh, tancat amb el futbolista del Bologna de Abarà, pues el València també té tancat l'acord personal uh mhm. -huh. amb, amb Kostic. A partir de Manolo pues, resta l'altra part de la, de la equació, que és arribar a un acord amb el club d'origen del futbolista, amb el Bologna. Per Abarà pues, no, no s'ha bastat aquest acord i llavors si s'arriba amb l'Stuttgart, que és el propietari després de, de Kostic. Però bueno, el València que molta voltes queixa d'aquestes circumstàncies igual que la majoria de clubs, que després s'obren igual o operen igual primer tanquen l'acord amb el futbolista a, a la fi, més o menys en el mercat de, de futbolistes tot el món opera claro, primer amb el futbolista i després bueno, ara ja el tanque el club però bueno, amb el Bologna aigua i ja veurem que corre amb, amb l'Stuttgart jo continuo pensant, Manolo, i tindrà tota la projecció del món que, que, que vulguis diuen que és una aposta personal de Vicente Rodríguez Còstic per a mi és un futbolista caríssim <coughs> per fitxa i per preu perquè que la fitxa 1,5 ja cobrava l'Stuttgart, així la superarà evidentment pues automàticament passa Manolo al tercer o al segon escaló, sempre que isca eh, Negredo, que ja veurem, o Enzo, passa automàticament a ser el segon escaló de futbolista millor pagat de la plantilla, Còstic, que no és ningú. A partir d'això te, te crea ja un agravi comparatiu en la resta d'integrants del vestidor de València. Aquestes coses se tenen que tener en compte perquè al final si arriba un pollo al vestidor que no ha fet res en, en, el, en el món del futbol i ja cobra més que qualsevol dels que estan allí, la gent dirà, bueno, un moment, i el galliner s'alborota, evidentment s'alborota, y estas cosas tienen que tener La cuestión es, es, saber qué gallinero va a ser el que tenga el Valencia la claro, temporada que, viene. que viene, volvemos, volvemos, a lo de antes. Claro, claro, claro. Però la sort és que, com el València l'any que ve només juga dos, dos competicions, tampoc fa falta que fitxe grans, eh, molts jugadors. Eh, algun defensa... Això jo preguntava eh, lo dels incís i les punta. perquè va, va ser una plantilla que en general, en dins de dues competicions, pot ser més curta que altres anys. Sí. Tu necessites 15-16 jugadors bons. No necessites més per a la Lliga i per a la Copa, i la Copa tampoc posaràs moltes ganes segons ah, els últims Depèn, anys. depèn. No, no, no, sé si, no sé si Paco ja estarà en farà un 1, no crec. No no, no sembla que vaig a ser el, el cas, però, però sí que és el que una plantilla de, sí, l'objectiu una plantilla de 20 futbolistes completada amb gent del filial Clar. no hauries de patir, no hauries de patir massa per això jo crec que el que cal <laughs> són les, les zones decides per això jo vos feia abans la pregunta jo eh, mm, Ayer estuve además en, el Ciudad con Kiko Catalán haciéndole una entrevista y una de las reflexiones que me hizo es que ellos tienen que tener muy claro de cara a la próxima temporada que son un equipo de, segunda división, que si continúan pensando que es un equipo de primera se la van a pegar. Yo en cuanto me dijo eso... Eh, en la presentación. En cuanto me dijo eso, la verdad es que enseguida... Eh, lo extrapolé a la situación del Valencia. Creo que el Valencia ahora mismo tiene que ser consciente de qué clase de club es o qué clase de club no clase de club lo tenemos clarísimo qué clase de equipo qué clase de equipo puede hacer y, a partir y a partir de ahí y a partir de ahí yo creo que las ¿eh? al futbolista y claro no, y a la afición y tienes que decir lo que tens y lo que no la engañes eh, no han parado en dos años no tienen esperanza que ah, pero no la engañes pero eso yo, yo creo que eso es clave <clears throat> tanto de cara a la afición de cara a vender expectativas como de cara a que el propio futbolista del Valencia sepa qué es lo que hay es que yo creo que eso además sería en beneficio de, todos. Y no pasa ver, si no puedes hacer un fichaje, le una careta como el del oh, equipo alemán. Pauli. El San Pauli. El San Pauli eh? una cosa, y somos muy eh? Enorme. El entrenador no puede venir a pensar, no, no hay problema. Agarra un tío, le fiquen la careta del entrenador. No, la, careta es de auténtico crack, eh? no, la careta está mal feta, la careta está eh, en molt estamos feta. estamos ¿Mal, eh? Está a Molt bé. Fantàstic, pues, doncs, així tens un vidre quan vulguis. Perfecte, moltíssimes gràcies. A Manera, moltes gràcies. A la Mario, moltes gràcies. Gràcies, a moltes gràcies. Clar, Se veiem el diumenge. diumenge. Eh, tornem a dir, abraçada forta per a la gent que està patint i que està lluitant contra els incendis en Carcaixent, oh. en Volvaite, en Txella, en Terrateix, aquesta plaga que cada estiu eh, eh, assetja la, la comunitat valenciana. Tots ells, molta força sí. i molt d'ànim. Sí, sí. Demà, a les 3 vescos del Murciela, com Vicent sempre, en la ràdio tornem el diumenge, com sempre, a les 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu. e infinitamente.